Kopangan deel 2 Die netjiese Brit het jou vertel van 'n staproete tussen hierdie strand en die volgende een. Die enigste bekende manier om by die volgende strand uit te kom op land is om reg rondom die eiland te gaan. Meeste mense kom tot by Chaloklam en neem van daar 'n langstertboot. River taxi noem hulle dit, al is daar nie 'n rivier in sig nie. Niemand neem die paadjie nie, het hy jou verseker dis doodstil en ongerep. Goed aangedui ook. Stil is dit. Natuurlik. Natuurlik. En goed aangedui tot by die punt waar meeste mense tou opgooi en besluit om 'n liewer dierewe taxi te neem. Daarna is die bosse vergroei en daar is eenvoudig nie 'n een pad of 'n spoor of 'n leidraad in enige rigting nie. Jy weier om jou handdoek in te gooi en hou aan en dan weet jy nie meer watter kant toe nie. Of uit watter kant van die lewende primordiale bosse jy gekom het nie. Dit voel of die plante jou stywer en stywer omhels in 'n smorende greep. Jy's druipnat gesweet. Ver weg hoor jy die see. Ver. Watter rigting? Daar's 'n kompas aan jou oorlosie, maar dit verwar jou net verder. Noord. Dit moet noord wees, die see, min of meer ten minste. Die goggas in die wind en die see probeer jou vertel. Maar jy verstaan hulle nie. Jy vloek Martin Smith, die netjie se Brit met elke tree terwyl jy jou hande voor jou uitsteek om die kloue van die wrede bos te keer. So sweer die bosse lewe, gryp jou vas aan jou enkels. Hou jou terug aan jou kraag. Probeer jou versmoor. Hoe ver kan dit dan wees? Op die kaart is dit net 'n hanetree. Nes jy dink jy sien iets wat sin maak, gee dit mee. Die leidraad of die verrottende grond onder jou voete of die see altyd noord. Maar aanderkant sien jy rasperende rotswande. Jy kan nie eers die wrang glimlag wat jy in jou voel na jou lippe bring nie as jy dink hou koers. Na leeftyd of 10 sien jy 'n dak. Teen die tyd het dit net een betekenis. Water. Niemand insig nie. Maar asof een of ander ongesiene hand uit wonderland jou met, met jou die gek skeer, staan daar 4 bottels water op die kroegtoonbank. Drink me. Jy sit 10 baad op die tafel neer en maak die eerste bottel in een vraatsugtige teeg leeg vir 'n kort oomblik maak niks anders saak nie. Dan sien jy 'n visser agter die rotse verdwyn. Voorspelbaar genoeg begin dit reën. Jy neuk gou geweer genoeg weer die bosse in, maar besluit dan dat dit beter is om die einde, jou einde tussen die see en die rotse te gemoed te gaan, eerder as daar in die wreedaardige oerwoud. Selfs al kom jy nooit op die beloofde strand nie. Terug kan jy nie. En dit gaan goed. Dis asof die rotse mooi neergesit is of goed ontwerp om jou net genoeg uit te daag sonder om 'n groot gevaar te wees. Later, baie later, sien jy die visser karamel skim tussen die rotse. Dis stil hier. Doodstil. Jy is seker hy kry baie gesonde visse. Hy verskyn weer en glimlag drie keer. Jy glimlag terug. Menslik. Vereens is jy dankbaar om nog 'n mens te sien. Jy het nooit gedink dat 'n paar ure in objektiewe tyd kan so lank wees nie. Jy hoop op nog so berotse wanneer jy skielik sien jy is weer vas. Geen pad vorentoe nie. En geen pad terug nie geen rigting om in te slaan nie. Daar was tyd toe jy nie sou omgegee het om op so 'n plek te sit en wag om dood te gaan nie. Maar in daardie bosse al het jy besef dit het verander. Jy het verander. Jy wil lewe. Dit alles is ontdekking genoeg. Maar op hierdie oomblik weet jy nie hoe jy dit gaan regkry nie. Dis 'n bruin hand wat na jou uitgestrek is en jou gedagtegang onderbreek. 'n Oplossing. Nie 'n maklike uitweg nie, maar wel 'n oplossing. Die visser, slim kaalvoete wat die rotse ken. Later is hy halflyf tussen die hoë rotse en die diep see agter hom aan. Jy leer vinnig. Jy leer dat wat lyk soos 'n val baie berekend kan wees. Soms is dit die enigste roete tussen twee punte as jy jou eie lyf nie lank genoeg is om die kruising te maak nie. Jy leer dat mens baie keer in 'n ander rigting moet gaan as die een waarna jy mik om die beste roete te kry eerder as net die kortste. Hy's doodstil. Net die sterk bruin hand. Magies nou en dan. Hy lag oor jy so versigtig is. Wanneer jy die oorblyfsels van die pad kry en jou bestemming sien, is hy weg. In die tyd wat hy vir jou die pad gewys het, het hy vir jou net een ding gesê. Daardie woorde wat blykbaar die eerste Engelse woorde is wat enige taai leer. Follow me. Herinner jou aan 'n ander visser. As jy grond vat, is daar ander mense op die strand en hulle kan sien jy lyk like miskien 'n bietjie willer as wat jy moet. Selfs op hierdie willerige strand. Maar hier is niks te buitengewoon nie. En jy is gou uit jou klewende klere en in die water. Moeg, gedaan. Die eerste mens. Adam. Mens. Daar is mense baie mense. 'n Boot terug na Chaloklam. Jy sou nooit kon dink dat 50 baht vir 'n bootreis so winskoop kan wees nie. Mense neem die boot want hulle dink daar is geen alternatiewe nie. Jy kies die boot terug want jy weet presies wat die alternatief is. Net genoeg bloed, sweet en trane kan mens tot nuwe insigte bring oor die waarde van dinge die waarde van dinge. Julle is maar net 'n paar minute op see wanneer dit begin sous. Die skipper trek gesigte soos 'n nar terwyl hy teen die brander stoei en jy lag saam met hom. Reën, pap sopnat. Jou klere klou nog stywer aan jou lyf en die druppels is ijskoels teen jou voorkop. Maar jy hel nie jou waterdigte poncho uit nie. Jy's waterbestand. Meer is dit. Hy is lewendig. Dit lyk of iemand soonreens jou uiteindelik ingehaal het. Jy het 'n nuwe nota bekom om te skryf. Een met lyntjies. Jy het 'n nuwe lewe. Jy's dankbaar. Bitterlik. Dit is moeilik om nie sentimenteel stroperig te wees daaroor nie. Al is jou eintlike gevoel nie soveel soetsappig nie as bloot vitaal Die angs wat jou laat wonder het watter pad om te volg, is weg. En nie net deur die bos nie. Om te wonder oor jou rigting is iets wat nie in jou ervaring beperk is tot geografie nie. Miskien is jou sekerheid net van die verligting dat jy nou veilig is. Dat jy terug is in 'n wêreld waar van jy ten minste die reëls ken. Vir nou maak dit in elk geval nie saak watter rigting jy volg nie. Om te bestaan is genoeg oor genoeg. Dit reën en reën. Jy het nog niks gedoen aan jou brullende aptyd nie. Jy stel die verligting verder uit met 'n erg middelmatige cappuccino. Jy drink op jou oorlewing. Middelmatige cappuccino was nog nooit so heuglik nie. Jy dink daaraan om vir die netjie se Brit te skryf om vir hom te sê hoe jy hom gevloek het. En om dankie te sê. Maar dis precies waar oor alles gaan. Alles is bestem, elke val van die dobbelsteen is gelaai in jou guns. Jy weet net nie hoe hulle gaan val nie. Wat is kultuur in elk geval? Hoe jy eet of slaap of aantrek? Wat jy beskou as mooi, beskaafd, afstootlik? is jou eie kultuur maar op die ou end, soos 'n ander een. En wat gebeur as jy kontak het met ander kulture? As jy akkultureer? En as jy dan teruggaan na dit wat eens jou eie was? Wat hou mens? Wat smyt jy weg? Jy moet jouself baie ernstig vra of jy ooit ingepas het by die kultuur wat na regte opgesom kan word as jou eie. Onwillekeurig dink jy aan wat hulle sê, en socioloog, ander oe. Soort soek soort. Miskien is dit ook om jy nog altyd op jou eie is. Want jy soek nog altyd jou soort. Sonder sukses. Wanneer soek soort in elk geval? As soort, soort soek. Uiteindelik is jou bron van afleiding uitgeput. Jy het elke boek waarop jy jou hande kon lê gelees. Daar word geen koerant op die eiland afgelewer nie. Hoewel daar is nog een boek in jou rugsak. Rambo. Miskien is dit darm nie heeltemal te onpoeties om digkuns te lees nie. Rambo self sou dit beslis nooit eers oorweeg het nie. Hy sou op jou spog omdat jy die boek lees waarvan hy self al die kopieë waarvan hy bewus was verbrand het soos nog iemand wat jy ken wat in jou skoene staan en saison en enfer seisoen in die hel nog steeds dit voel of jy moet leeg word van al die ou inligting die tweedehandse data voor jy kan opvul met die nuwe vars idees eerstehandse ervaring jy kan sien dis die nuwe wat wag baie nie maar ter 11ter ure. Hoogtyd. Dis die nuwe waarmee jy al lank terug moes begin besig raak het. Die oseaan glim terwyl die son sak. Het jy gedroom dat jy wakker word? Met al jou geskiedenis het jy uit die ver verlede. Drome is rar, kosbaar. Jy bewaar hulle veilig. Jy was by die huis. Die huis. Die een waarin jy groot geraak het. Alleen. Bietjie eensaam miskien. Dit was die Siamese kat, nie joune nie, maar 'n kat wat jy ken. Wat jou wakker gemaak het en sy verbygaan. Thailand se naam was eens Siam, slaand dit jou. Jy het wakker geword in jou droom. Jy het water oorloop in die kraan wat jou tone toe gedraai het was dit dan die kat geweest, die kat van Siam wat die water oopgedraai het? Jy het wakker geword in die droom. Jy het wakker geword uit die droom en gedink aan alles wat jy by die huis sal kan doen. Uiteindelik nou dat jy daar is. En toe het jy onthou dat jy hier is, hier en nie daar nie. Baie baie ver van die huis af. En al gaan jy terug na daai plek, sal die huis ooit weer die huis wees? Sal het? Wat bedoel jy dan as jy sê jy gaan huis toe? Dis na middernag. Jy weet, want die kragopwekker is al afgeskakel. Grys, eerder as donker buite. Jou droom het blykbaar soos 'n plaag deur die omgewing getrek. Jy hoor 'n kreun dan in die hut langs jou eie die dowwe rumoerigheid van 'n nagmerrie. Dis 'n Duitse paartjie, bloedjonk, en jy kon nie help opmerk hoe pynlik die meisietjie probeer om 'n goeie indruk te skep nie. Die goeie indruk dat sy 'n goeie vrou sal wees, kon jy sien. En nou weet jy hoekom. Ek het angs. Na stilte. Het jy dit al ooit vir iemand gesê? dat jy bang is? Of is jy al te lank alleen en te lank al te gewoond daaraan om te veel te trotseer? Te veel skrikwekkende konkrete drake wat mens met een slag van die swaard van aksie ontdoof, net om aan te gaan na die 10 nuwe koppe wat uit die wond spruit. Jou vrese is meer ontasbaar as die donker of die monsters wat daarin skuil. Jou vrese laat die onbekende konkreet lyk jy gaan buitentoe. Primale nag, gebaai in die eilmaanlig. Lui golwe op die strand, krikkies. Die gesug nou en dan van 'n gedierte sonder 'n naam. Dit draak weer stil langs aan. Hulle die raaisel van menseverhoudinge vir jou blootgelê met drie woorde. 'n Ongekompliseerde wiewie seksie. En dan die raaisel. Want jy is nie bang nie. Ten minste nie vir goed wat in die donker skuil nie. Hulle draai mense sommer gou-gou nek om. Dis die feit dat jy bestaan wat jou hare laat reis. Die feit dat jy nie weet hoe mense dit kan toepas of wat mense daarmee maak nie. Dis nie 'n vrees waaroor mense in die middel van die nag wakker skrik en dan 'n ridder op 'n wit perd erken sodat hy jou sal red nie. <laughs> Was dit maar so eenvoudig dit begin reen. Die mense van die eiland, gelukkig, altyd gelukkig en vriendelik en ontspanne. Is dit die onskuld en eenvoud waarvoor jy hulle beny? Want jy weet daar die onskuld is in ons tye hoofsaaklik die gevolg van armoede en onkunde. Jy krap in jou notaboek en erns in die wanorde, soos 'n roshak toets. Matisse se dansende muses. Inspirasie wat tree vir tree wingerdpassies uitvoer om 'n Griekse vaas. Jy soek 'n nuwe muse. Een wat om die son dans soos 'n besetene. En in die see kriol. Jy lê vir ure in die hangmat en kyk hoe die gytjies jag teen die dak. Geskiedenis. Jy sien dit in die rotsformasies, die plante. Selfs in die diere wat nou en dan hulle primordiale strepe uithaal. Die onstuitbare wildskrag van oorlewing. Elke plek waar jy jou voet neersit, het baie verhale om te vertel. Die aarde kom al 'n lang pad. amper so lank al soos jy. Dis amper tyd om te gaan. Jy raak al meer bewus daarvan weer tyd om deur alles te sif wat jy besit uit te din nog verder en tog is jou bagasie steeds heeltemal te swaar aand die gevoel het nie 'n naam nie totdat jy besef dat jy eensaam is jou instinkte is nie meer verdoof deur tweedehandse moraliteit nie Jy sit op jou hurke, kaal soos die kerslig en skryf jou gedagtes slordig neer. Skaars vlinders wat jy moet vasspeld voor hulle kan ontsnap. Jy is opgepak en gereed, gestewel en gespoor, onrustig, geduldig, gretig om spore te maak. Vir oulaas hoor jy die geduldige golwe se lui laaste breek op die strand. Vanaand nog dalk môre oggend. Dan is jy in Bangkok. Maar nou is jy hier. En daar wag nog 'n veerboot en 'n lang wag en 'n trein dit op jou voor jy weer die stad van engele sal sien. Later. Die la nasale besuin van die veerboot wat wegtrek. Jy koop gister se koerant teen amper dubbel die prys, asof dit 'n prysloos antiekstuk is waarvan die waarde met tyd verhoog. So ver van die hoofstad. So ver van die nuus. Selfs ou stories is nog vir jou vars. Hoeveel van die mense op die boot is besig om te lees of te skryf? Geletterdheid verander die manier waarop mens bestaan. Dit maak dit ook makliker om tweedehands te bestaan Daar was 'n tyd toe mense die vasgekettingde Bybel gaan raadpleeg het om self te sien wat dit sê. Eerstens, beklei het vir die reg om self te kan sien. Die Mandarynse woord kan beteken kyk en sien en lees ook. Maar om selfs dit aanhoudend te bly glo sonder om terug te keer na die bron is ook nie meer eerstens nie dis immer 'n boek. En die boek sonder die bron is ook maar net 'n boek. Geletterdheid maak boonop die verwysings van mense hoor sê soveel meer indrukwekkend. Ek het gehoor dra soveel minder gewig as ek het gelees. Veral met 'n betroubare bron. Maar wat mense skryf en wat mense lees is nie altyd waar nie en wat hulle dink ook nie. Om meer regverdig te wees, wat mense dink is altyd gekleur deur hulle eie perspektief, inhoud, vorm, styl. Self die medium. O, oh, veral meester McLoon, die heilige medium. Jy kyk vir die lang ledemate van jou letters wat so Sowjet gimnaste om mekaar maal of so skrygsgevangenes in 'n massagraaf leweloos. Of jy lees. Jy skryf. Jy skryf op papier met jou rekenaar in die rugsak langs jou. Hierdie is beslis nie die beste tyd of plek vir ostentasie nie. En jy word gedwing tot die konkrete proses om regtig te skryf, griffel op lyn met jou eie hande wat jou eie gedagtes op papier moet sigbaar maak. Vir 'n verfrissende verandering is die moderne tussenganger, die interface van lyn af. Jy is nie. Jy het jou nuwe waterverfstel vir die gastehuis se kok gegee. Jy het gehoor sy is nog op skool. Dear prayer. Thank you for all the color. En die eiland het jou nuwe kleure gegee die nuwe kleure sonder name wat hulle efemere lywe teen mekaar wikkel in die see voor hulle wispelturig terugskiet na die son jy het jou potlode gehou konkrete ankers aan die werklikheid dit is beslis te vroeg om alle wrywing al die beslommernisse van die materiële wêreld af te skryf in die naam van die virtuele wonderruim jy staan op die grens tussen die immigrasiekantore. Die grenspos tussen die werklike en die virtuele. 'n Voet in elkeen. Jy sit op die beach en kyk vir wat jy nie kan keer nie. Tsunami. Die eilandjies van die golf van Thailand lê soos draaksterte in die see. Misplaaste groen knoetse in die wemelende blou. Die rivierhorison van die vasteland kom nader. Jy neem fotos. Al weet jy hulle gaan net 'n uitgewaste blou wees. 'n Minderwaardige skaduwee van die lewende lywe sinema. Vanaf die veerboot word jy na die waggelende bus gelei. Nog 'n volle uur voor jy die stasie haal. Van die stasie moet jy altyd onthou is 'n uur weg van die kaai. Al is dit net een dorp. Suratani, suratani. Nog 'n hele uur. Maar die Here is al wat jy het. Ooit. Jy prop musiek in jou ore, binne aars, byna. Binne oors en jy droom van vliegtuie en bote en trokke met oop ruimtes en kussings binne-in waar mense kan sit of lê in plaas van die tirannie van hierdie totalitêre sitplekke waarin mens gas vasgegesp word op elke openbare voertuig die daaglikse leen bars los en hamer aan hieruit hamer om in te kom jy wil sing maar jy moet jouself stil maak Hoekom? Hy het jou so dors gemaak, dink jy nou. En al wat hy jou gegee het, is soutwater. Soveel soos jy kon vat.